Dyma fi yn mynd am fy ngwyliau haf gyda fy cefnitha. Mae papur rhan yr awen gyda ni, a dyn ni'n mynd i dyfnaid. Dyma maeth ar bolt head. Mae'n hen o ar o amser ryfel. Naw mae alenu bach yn glanio ar y cae. ddoson ni yma fy nos cyntaf. Coffi roedd y tasg bwysig ar ôl glanio. Ar ôl goffi, aethon ni am dro o gwmpas y creigiau. Roedd yn cefn gwlad hyfryd iawn. Roedd y tawydd yn gwych hefyd. Dydd nesaf roedd yn hedfan i Land's End. Dyma fi a fe gyfnesaf yn hedfan. Dwi'n caru hedfan. Mae'n mwyaf hwyl yn y byd. Dyna ni wedi dod i Land's End. Mae'n wir. O bwys y creigiau perygyl ac y tŷ cyntaf ac yn olaf. Dwi ddim yn gwybod pam dyna ni roi popeth yn yr awen fach hynny dim ots, papur mas eto. Dydd tri roedd y tywydd ddim yn dda iawn. Bwyton ni yn y caffi maes ar ac aroson ni yn gobeithiol. Ar ôl cinio roedd hi'n well a roedd hi'n bosib i hedfan. Ails y sili roedd y ymweliad yn olaf, yn olaf ac yn mwy o haf. Roedd yn fel the med, ond yn Brydain. Gwyliau gwych. Naw, Ble wyt ti'n mynd â haf nesaf?